diliputi oleh rahmah dan mereka dikelilingi oleh para malaikat dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya sungguh hadis yang sangat besar sekali yang menggemarkan dan menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i khususnya di rumah-rumah Allah al-masajid dan menjelaskan kepada kita keutamaan dan kebesaran menuntut ilmu din ilmu syar'i juga menjelaskan kepada kita bahawa yang dimaksud majlis majlis zikr adalah majlis ilmu yang dibahas di dalamnya segala atau sebagian atau beberapa masalah din juga menjelaskan kepada kita bahwa ilmu din diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka yatsaluna kitab Allah مجتمع قوم في بيت من بيوت الله tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka yatsluna kitab Allah membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum dan mereka mendirasahkannya mempelajarinya menunjukkan kepada kita bahawa ilmu syar'i diambil dari kitab Allah dan kitab Allah tidak berdiri sendiri ada yang menjelaskannya yaitu sunnah Nabi yang mulia alihi salatu wassalam inilah majlis ilmu majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dibacakan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh beliau maka tidak dapat tidak majlis yang seperti ini akan turun as-sakinah